بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena kuendelea kupitia kwa pamoja risala ya min akhlaqil anbiya alayhimus salam miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala amani ya Allah iwe pamoja na wao na leo tuanzie mukaddima ya kumi na mbili kwani bado tuko katika utangulizi na shekha anatutajia mambo muhimu kuhusiana na mitume wa Allah. Asema katika mukaddima hii utangulizi huu min lawazimi manzilati al-anbiya'i alayhi salatu wassalam miongoni mwa mambo ya kilazima miongoni mwa mambo ambayo ni obvious kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala annahum idha kanu afdal al-bashar wao wakiwa ndio viumbe bora zaidi wanadamu watukufu zaidi ambao wana cheo cha juu cha kibinadamu kuliko binadamu wengine wote kama tulivyotangulia kutaja fa inna min lazimi dhalika anna akhlaqahum afdalul akhlaqi kwa hivyo mambo ambayo kwamba ni ya obvious katika jambo kama hilo ni kuwa wao pia ni bora katika tabia kama walivyo bora katika umbile na cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi ni jambo ambalo kwamba ni, ni jambo ambalo ni la kawaida litakuwa ni kuwa wao pia ni bora katika tabia na katika adabu ala al kwa ujumla kuliko wanadamu wengine wote basi wao watakuwa ni watu wa wana utu wa hali ya juu wana tabia ya hali ya juu wasifatu sharifa wana sifa bora kabisa kuliko wanadamu wote alayhi salatu wassalam Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba halina shaka. Jambo lingine katika mukaddima ya 13 shekha sema li'azimi sha'ni al-anbiya'i alayhi salam na kwa kuwa utukufu wa wa, wa, wa, wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukubwa ya vitabia ya tabia yao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na uongofu wao na da'wa yao fa inna Allah azza wa jalla amara afdalahum Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha mbora wao ambaye ndiyo mbora zaidi kuliko wote ambaye ni nani Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam an yaqtadiya bihim Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha ajifananishe na wao au wao wawe kielelezo chema kwake yeye alayhi salatu wasalam awafuate katika uongofu wao faqala له سبحانه Allah سبحانه وتعالى ta'ala ketika katika aya 90 ya suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia baada ya kuwataja wengi katika mitume Allah akasema ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoa basi fuata uongozi wao Mtume sallallahu alayhi wasallama akaitikia amri ya Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kufata uongofu wa mitume waliomtangulia na hilo likampelekea yeye sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio mwongofu zaidi kwa sababu yeye amefuata uongofu wa mitume waliomtangulia na akaikamilisha alaihi salatu wassalam akawa yeye ndio bora zaidi ndio maana Sheikh asema katika mukaddima wa 14 ya kuwa lazima nabii sallallahu alayhi wasallam dhalik mtume sallallahu alayhi wasallam alishikamana na wasia huo wa Allah subhanahu wa ta'ala wasara ala hadi ikhwanihi al-anbiya alayhi salam na akafuata mwenendo wa waongofu wa mitume ndugu zake alayhi salam wazadahu Allah ta'ala fadlan na Allah subhanahu wa ta'ala akamzidishia katika fadla zake katika khairi zake fakana a'zama al-anbiya'i manzilatan akawa ndio mtume mwenye cheo cha hali ya juu kabisa cheo cha juu kabisa alayhi salatu wasalam na wakanat akhlaquhu a'zama al-akhlaq wa ashrafiha wa ashrafaha na tabia zake zikakuwa ndio tabia bora zaidi na tukufu zaidi kwa hiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa na tabia ya mitume wote waliotangulia wa ziada. Alikuwa na uongofu wa mitume wote waliotangulia wa ziada na zaidi ya uongofu na tabia ya mitume waliomtangulia ndio akawa ni mwanadamu nambari moja alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh alisifu ulimi wake na akasema wama yantiqu anil hawa wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake hafuati matamanio yake yeye siyo mja wa matamanio yake bali yeye ni mja wa Allah na hasemi isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia au amempa wahi kwayo ndio yeye ataweza ku, kuyatamka alayhi salatu wassalam <clears throat> vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amesifu tabia yake na akasema Allah wa innaka la'ala khuluqin adhim na bila shaka una tabia njema kabisa wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qala ba'd ulama ash-shafi'iyya na wanasema baadhi ya ulama wa, wa madhhab ya Imam Shafi'i وتعظيم العظماء لشيء يدل على توغله في العظمه na watukufu wanapo wanapokitukuza kitu fulani wanapokifanya kuwa ni, na, ina utukufu kitu fulani basi laonesha jambo hilo na utukufu imezama katika utukufu kwa hivyo Allah mtukufu jalla jalalu anapoisifu tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa yeye ana tabia njema kabisa basi yonekana Mtume sallallahu alayhi wasallam na sikoonekana tu bali yeye sallallahu alayhi wasallam amezama katika tabia njema kwa sababu ikiwa watukufu wanapokitukuza jambo kinakuwa ni kitukufu zaidi na kinaonesha kinasifika na hicho sifa sifa ya hiyo sifa ya kutukuka kwa hali ya juu kabisa je ikiwa anayesifiwa ni a'zamul udhama ni mkubwa kuliko wakubwa wote ni mwenye cheo cha juu kuliko wenye vyeo naye ni alayhi salatu wassalam hali itakuwa ni vipi ndio maana kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anajua ukamilifu wake alipokamilika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa daraja ambayo hakuna mwanadamu mwingine anaweza akafikia kitabia ki, ki, yani ki, kidini kicheo Allah subhanahu wa ta'ala akatulazimisha sisi kuweza kumfuata mtume wake ndio maana asema Allah subhanahu wa ta'ala katika mukaddima wa 15 Sheikh asema amara asema Sheikh hafidhahullah katika mukaddima wa 15 ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha kumfuata mtume wake kwa kusema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah الله كثيرا bila shaka mnao mfano mwema mna ruwaza njema kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwenye kumwogopa Allah na kutarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya misho na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana ikiwa wewe watarajia kukutana na Allah waiogopa adhabu ya Allah waitarajia janna ya Allah basi fuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako kila unachokifanya una dalili ya kuwa imma alikifanya yeye au alifunza na yale yote ambayo alikataza unajiweka mbali nayo ikiwa maisha yako itakuwa ni hivyo itakuwa ni maisha yenye baraka maisha yenye khairi kwa sababu utakuwa katika mwenendo wa wema waliotangulia ambao imamu wao ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala amarana bisairi ala nahji anatuamrisha kufuata mwenendo wake na njia yake wala wa bil qtidai bihadihi na kuifuata uongofu wake alayhi salatu wasalam wa sharifi akhlaqihi wa sifatihi na kufuata tabia yake njema na sifa zake nzuri wa jamiu sifatihi nabila na sifa zake zote mtume sallallahu alayhi wasallama ni sifa njema kwa hivyo mtume anaamrishwa kufuata mitume kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamuongozea hata uongofu zaidi na tabia njema zaidi kisha kisha kisha, kisha sisi ummatu Muhammad tuambiwa tumfuate mtume sallallahu alayhi wasallam mwanadamu anapomfuata mtume kisawa sawa anakuwa yeye anapata sehemu ya ubora wa mtume huyu alayhi salatu wassalam na atakuwa naye katika jannatul firdaus biidhnillah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe naye mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika pepo yake na kabla ya hapo atujalie sisi kufuata mwenendo wake na sunna yake kama alivyoamrisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala wajazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh